ebyabalevita esura ya 11 enyamaishwa eza kulibwa omkama agambira Musa na Aaron ati mugambire abaisiraeli muti ebinibyo birora ebyo mwakulya omubigunju byona ebikatura omunsi omunyamaishwa yona yona etashukaine ekinono niko kugiroti eyasizemu ekirenge mara eyekuuma egyo kugidya kyonka kandi omulibirinya ebyekuuma anga bitashukaine ekinono ebyabebi mutalibirya engamia arokuba eyekuuma kyonka tetaishukaine kinono alinywe nezira kandi embuzishwa arwenshonga eyekuuma kyonka tirutashukaine kinono alinywe muziro norumi arwenshonga rwekuma chonka tirutayishukaine kinono alinywe muziro empunukwako arwenshonga etashukaine ekinono niko kugiroti ekinono kyayo kyasizemu kyonka teyekuma alinywe muziro mutalirya nyama zabyo za handi kikukwata amitumbi yabyo alinywe egyo miziro byona ebikali omumaizi mwakubirya buli kintu ekikali omumaizi ekina amashanda nebikarakamba alikaba munyanja anga mumiga mwakulya kyonka ekitondwa kyona kyona ekyo munyanja anga omumiga ekitaina mashanda nabikarakamba alinywe muziro ebyo birikara birimiziro aliinwe mutali lya nyamazabyo nemitumbi yabyo mugizire bulikintu ekyo mumaize ekitaina na mashanda na bikarakamba muziro aliinwe ombinyonyebi mubizire bitaliribwa miziro enkwaju kagoma empungu oruhumi malere kuonerana nengeri yayo buli kikona kuonerana nengeri yakyo enyonjo embandansi enyange akaumi kuonderana n'engeri yako ensindizi baisiki ensindizi empango enkukumi ekimbara ekitwatwa ekishe mututu entuwa ekinyawawa kuonderane ngeri yakyo rutaratambi no ruhugugu ebihuka byona ebyamapapa pikagendesha magurugana alinywe muziro kyonka omubihuka byona ebyamapapa ebigendesha amagurugana mara ebina emirundi nebirenge bikashobora kuchoka choka ebyo makubiria omuliebi makulia enzige kuonderana nengeri yayo wankeke kuonderana nengeri yayo ekijere kuonderana nengeri yakyo nensenene kuonderana nengeri yayo chunka ebiuke bindi byona ebya mapapa ebikagira amaguru gana ebyo miziro alinyo ebi birabagazaga wena wena arakwataga omutumbi gwabyo aragaraga kugoba bwaigoro kandi wena wena aratwaraga ekintu amutumbi gwabyo arafuraga emyondo ye mara nawe aragaraga kugoba bwaigoro buli nyamaishwa etaishukaine ekinono kyonka ekirenge tikyasizemu andi kiyonene kwekuma alinywe muziro buli muntu alikazi korao aliyagara enyamaishwa zona ezikagendesa amaguru againa amagembe ezo alinywe miziro alikwatwa emitumbi yabyo aliyagara kugoba bwaigoro kandi aligishutura afule emyendo ye ashube aikale aagaire kuturuka bwaigoro ebyo alinwe miziro kandi ebintu ebyeyara aitaka miziro alinwe emfukuzi ekibebaishwa ekisibutuki kunde nengeri yakyo ekikoma akome enshwashwa akamina omunya nembararuju ebyekurura byona ebyabebi alinywe miziro wena wena alibikwata bifire agali kugoba bweguru nekintu kiona kiona ekiragubwagao ekyabeki kifire kiragaraga kyabakiti anga mwendo anga ruhu anga gunia na kaishe kikwato ekikakozibwa amulimogona gona gona nikiragirwa kutekwa omumaizi kandi kiragaraga kuturuka bwaigoro niro kirayeraga ekyabeki kakirigirwa omukikwato kebumba kiona kiona byona ebirabaga bikirimu biragaraga aho ekikwate ekyo mukyate ekyakulya kiona kiona ekirimu ekyo kulibwa kakya kugobwao amaizi kiragaraga na buli kyakunywa ekiri omulikikwato ekyabeki kirahagaraga nabulikintu ekiraruga amtumbi nkogo kiriyagara kyabakyoto kyaibumba anga kyotezo bakyatayate biribabiyagale mara miziro alinyu kyonka kandi enchuru anga iziba kushangwa binamu amaizi ebyo birayeraga kyonka ekirakakoraga amitumbi yebintu ebyo kiraagaraga omutumbi nkogwo kagulirugwao akokugwa ambibu yona yona ekabibwa kushangwa eri yokubibwa egyo irayiraga kyonka kembibo ziriba zibikirwe omumaizi emoyi ekagwa amutumbi nkogu embibo egyo eriba muziro alinywe Kenya maishwa yona yona eyo mushobora kulya yakufa ayakukora amutumbi gwayo ahagara kugoba bwaigoro kandi aligiria efire afule emyendo ye ashube aikale ahagaire kuturuka bwaigoro kwako omuntu alitwara omutumbi gwayo afule emyendo ye amale aikale ahagaire kuturuka bwaigoro buli kiekwesha itaka muziro kitaliribwa ekikagenza orubunda kibe kyangeri ki ekikagenza magurugona kibe kya ruganda ki andiki ekikagira amagurugangi byona ebyekurura aitaka mutalibiria arwenshonga miziro ebyekurura byona mutalibiria mukaagara mutalibiria bikabaagaza arwenshonga inendi mukama ruwanga wanyu Arwekyo mwikale ni mwera maramu be batakatifu kubayinye ndi mutakatifu mutalirya kyekurura kiona kiona mukagara ekyekwesha ahansi mutalirya inye inyendi mukama ayabaire Misiri mbone kubaruwanga wanyu arwekyo mubebe batakatifu inye inyendi mutakatifu Eriniro iteka erikwete ekigunju nekinyonyi na buli kitondwa ekikalora ekyo mumaize na buli kikatondwa ekyekurura aitaka kwaurana ebihagare nebyera nekitondwa ekiri kurora ekyakulibwa nekitondwa ekiri kurora ekitakulibwa